kebuka wibaze mutegetsi kebuka wibaze nimba ibyo wiyemeje kurangura bitabaye amasigara cyicaro nawe we munyagihugu kebuka wibaze ntiwigire sindabibaza mu ruhara rwawe rwo gucungera ko ibyo leta yiyemeje ibirangura ku neza yawe ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashyikirizwa na radiyo isanganiro Estelle Nizigama kuri mikro ikiganiro nikebuka wibaze aho tugiye turabire hamwe ibijyanye no gutsimbataza intwaro rusange mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo mu ibiri mbega umuntu yotahura gute intwaro rusange itosekara habaye iki nibiki biriko birakogwa kugira iyo ntwaro rusangi tsimbatare izoshikana abarundi mu matora ateguwe neza yo mu 2020 ibyo hamwe n'ibindi nivyo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro Emery Richard Niyonkuru akaba yamfashije gutorokanya amajwi turabahaye ikaze isanganiro twinjire mu idonido y'ikiganiro aho guserukira inama nkuru y'ugwaruka mu gisagara ca Bujumbura Sengiyumva Obed atubwira ico atahuriyo bavuze intwaro rusange amenyesha ko no mu myaka iheze yagiye iratosekara aganira na Aimé Richard niyo nkuru intwaro rusange hariho abantu bagiye baratanga isiguro y'intwaro rusange bitandukanye umugabo isigoro dusanzwe tumenyereye ni intwaro y'abenegihugu yashizweho n'abenegihugu kandi ku bw'abenegihugu ni intwaro nuvuga yuko ikorera inyungu z'igihugu n'abenegihugu mbega bavuze kuyitsimbataza naho umuntu wayitsimbataza gute hariho inzira nyinshi zo gutsimbataza intwaro rusange ni ugukora uko dushoboye kugira ngo umuntu wese uko yoba ameze kose mu butandukane bwiwe canke mu vyo akorera ni uko kumva ko iyo ntwaro nawe nyene ayifisemwo uruhara akumva yuko iyo ntwaro ifise inyungu akamaro kuri we kandi ifise inyungu n'akamaro ku benegihugu bose mbega intwaro rusange irashobora gutosekara itosekara habaye iki ego irashobora gutosekara byagiye eh, biribonekeza ah, no mu bihe biheze muri kino gihugu cacu Burundi aho twabonye mu myaka ishize myaka ya kera aho abenegihugu bashoboye gutora mugabo hakabaho twavuga abatavyumva e, nk'uko abenegihugu benshi babitoye bigasabwa yuko habaho impinduka zikogwa mu nzira zitari zo ni hakabaho umugwi w'abantu uvuga ati twe ntidushigikiye abashizweho canke abatowe ahubwo dushaka yuko habaho impinduka kugira ngo hajeho abandi barongora igihugu niho ndavuga cane cane ku nk'amakudeta canke ivyogumura abene gihugu eh, bakabona yuko ivya benshi kuko mu ntwaro rusangi bijya bita ngo la majorité canke abantu benshi nivyo vyemegwa n'abandi bose mu gihe haba hariho umugwi w'abantu utemera ivyo abenshi baba batoye birashobora gutuma habaho ukudahuriza kuri iyo ntwaro iba ihari mbega eh, iyi ntwaro rusange irashobora gutosekara murabivuze eh, kumbure ingaruka nazo zishobora gushika mu gihe yatosekaye eh, ku gihugu biziye ingaruka ni nyinshi twebwe mu gihugu cy'u Burundi turafise akahise igihugu ntikironga ingene gitera imbere na cyane cyane ku bijyanye n'ubutunzi ahubwo iyo habaye intwaro rusange ihurizwa ko na benshi naho kenshi biragoye cyane kugira ngo bose bayihurize ko ariko benshi bayihurije ko usanga bitanga n'intumbero nziza ku bw'iterambere ry'igihugu ku ruhande rw'amashengero Pierre Niyonkuru umuhuzabikorwa mu runani rw'amashengero y'abapantekote sepebu mu banyepolitiki ngira ngo babigira kugira ngo baronke amajwi kugira ngo bikwegere ko benshi ariko si cyo twohanura ngo amashengero ngo arabwira abantu imvugo nka bene izo jewe nibaza yuko icyo sinocemetse kuko aho mperereye ibyo nta biriho kuko twebwe nk'amashengero haniniya turi hejuru y'imigambwe kuko turahari kugira ngo duhanure haniniya ntitugire aho duhagaze kuko iyo umuntu amenye hanini akwiye gushyira imbere yiwe ideoloji agomba gushika nk'umunyepolitiki umuntu yamukurikira agakurikira yumvise umugambi wiwe afise azoshyira imbere cyane cyane mu iterambere eh, nk'uko mwese mubizi by'ukuri imvugo mbi ntayishikana igihugu cyangwa iterambere ahubwo imvugo mbi irasambura irateranya iratuma haba intambara ubwicanyi umuntu agahunga mugenzi we atamuhunze akamwikeka atamwiketse hanyuma imvugo yombi by'ukuri byadushikanye ahantu habi tutifuza ko twawushishikara Pierre Claver Kazihise arongoye umugwiseni avuga ko mu bihe byo kwitegurira amatora bahimiriza abanyagihugu ibijanye n'intwaro rusange nawe nyene aganira na Aimé Richard niyo nkuru murazi yuko ubu turi mu gihe cy'imbere y'amatora tukaba twifuza yuko ayo matora yoba mu mahoro n'ituze ibyo bikadusaba yuko abenegihugu bose twobashikira tukayaga kugira ngo bitegure neza koko ayo matora azobe mu ituze kubera yuko ni abenegihugu bakora amatora igihe rero bumvise eh, ingene amatora yogenda neza bakaronka impanuro zikwiye birabafasha kugira ngo koko aya matora azobe eh, mu mahoro nicyo gituma rero twaravye ibiganiro bibereye tuma bifasha abenegihugu kwitegura amatora muri ibyo biganiro harimo ivyerekeye intwaro rusangi kubera yuko mu Burundi bamaze gutora intwaro rusangi eh, akaba ariyo dushira imbere eh, turabibutsa rero ibyerekeye intwaro rusangi ukugene abantu bifata mu ntwaro rusangi ukugene babana ukugene bagenda mu matora hanyuma kandi tukongera tukaberekana bimwe bimwe bifasha nk'imvugo mu bisanzwe imvugo n'ikintu dukoresha iminsi yose mugabo kandi hari aho tugikoresha kigatuma haza amatati kigatera ingorane turabyibutsa rero kugira ngo iyo mvugo tuzoyikoreshe cyane cyane mu matora mugabo tukayikoresha mu ntumbero nziza yubaka idatuma bahaza amatati kubera iyo mvugo ikoreshejwe murazi nuko mu matora cyane cyane mu kwiyamamaza ko boyikingira canke ubwene boyatunganya kugira ngo ntagire ingaruka mbi ayo matati yabonetse yozana hanyuma ikindi dushimikira ko nicerekeye eh, kurorera amatora eh, turakunda kubivuga cyane kuko ni byiza ko abarundi tumenyera ko amatora amatora aroregwa kandi ugiye kurorera aba ari tuba tugomba yuko uwo muntu wicabona avuga ibyabaye koko kugira ngo ntihagire uza kuvuga ibitari byo hanyuma abantu bamutega amatwi harakenewe yuko ibyo byabona rero bibaho kugira ngo amatora abe ku mugaragaro bose babibone n’ibyavuye muri yo vyemegwe na bose mwebwe muri mugwi mushasha vyo gutunganya amatora y'ibihumbi na mirongo ibiri biga inguvu muzanye umukenyero mufise kugira ngo kumure tahisi kajanye na politiki mu by'amatora twagi turabona gahezi kadufashe kubaka amatora meza mu 2020 eh, ko byo bibihe mu byo muzanye bishasha ego sinzi ko ari bishasha mugabo hariho nk'ibyo twamaze kubona nicyo gituma ariko mvuga ibiganiro byateguye ibyo ari byo byo kugira ngo ibyigeze gushika ntibisubire hari kandi ikindi cya kabiri twe twibajije nuko nk'ibintu by'inyigisho byoshikira eh, abantu benshi bashoboka kuko mu bisanzwe kwigisha bitatwara uburyo mugabo kandi iyo abantu benshi baronse inyigisho bakamenya ibintu ko byifashe birafasha gukinga ingaruka mbi y'ibintu bimwe bimwe nk'ubu twafashe tuti ntituzovugana gusa n'abaserukira n'abandi mugabo tuzoshika ni mu bene gihugu nicyo gituma nk'ubu nababwira ko eh, tumaze kubona abenegihugu barenga ibihumbi mirongo ibiri eh, kugira ngo dushobore kubasigurira tuvugane kandi nababwira ko babishimye cyane mbere batubaza ngo mbega mwahora muri he murumva rero Eh, barakeneye kumenya ngene ibintu bimeze barakeneye kumenya ngene amatora ategurwa barakeneye kumenya bati ikigorana ni iki kugira nabo bitegure ejo bazoyakore koko bafise umutima uri mu kandi bayakore neza umuntu yovuye ko umugwise ni uri kugerageza gutegura imitima y'abarundi yego cyane turiko turabategura kugira ngo ntihagire ikibahungabanya maze bamenye ko amatora ari gwabo kandi bazoyakora mu mutekano no mu ituze mu bisanzwe intwaro rusange nibanza gushimangira amahoro ko bikorera mu ntara rusange twese tumenya yuko turinganiye tukamenya yuko dutegerezwa kubahana tukamenya yuko uburenganzira bw'umwe bwubahirizwa jewe nkamenya ko uburenganzira bwa mugenzanje nabwo nyine bundaba ibyo bigatuma rero tuvuye ku muntu umwe tubaho mu mahoro rero ngatunganirwa mugenzi agatunganirwa maze tugahurira mu itora ubwo wese azi afise uruhara kandi urwo ruhara rwe rwubahirijwe ibyo bituma dutora neza dutora umwe wese wiyumviye ko afise nk'uruhara hanyuma koko ayo matora akabyara mahoro kubera yuko twese tuba twahuriye hamwe ibyiyumviro byacu kandi tukabikora mwituze ituze muri ya mahoro turi ko turarondera twese ni ukuvuga rero intwaro rusange irafise koko ihuriro isano rikomeye n'amahoro mu gihugu be n'amatora kwa rusange ikiganiro ni wibaze aho turiko turabira hamwe ibijanye no gutsimbataza intwaro rusange mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri inama isumba ingimba ndarusanze Dodi Steve aserukira urwaruka rwo mu mugambwe Florina ku rwego rw'igihugu asaba urundi rwaruka kwirinda abaruhenda mu bihe byegereje amatora icyo twitegurira mu ntego z'amatora ya bibiri mirongo ibiri turasaba urwaruka eh, mu gisagara cya Bujumbura kutazokwigira kandi ruhendwa ku ruhendo rugatuma bizeza ugwaruka ibyo batazobaha ugasanga mu nyuma ahubwo ahako gwagwaruka gushitse ku ntumbero nziza z'ibyo babemereye ugasanga ahubwo nigo ruguye mu mporero hari inyigisho zihamagarira ugwaruka kutitaho amatora inyigisho zihamagarira ugwaruka kugira imigumuko kwanga ibivuye mu matora donc rero bisubira yuko ugwaruka gwa Florina twiteguye kugira ngo twitahe amatora nk'uko twatanguye ibwizo shingiro hama dutegure n'amatora y'ibihumbi na mirongo ibiri kandi tukizeza nuko n'uguharuka yuko tuzokwakira neza n'umutima wacu wose ibizova mu matora bizigura uri mu ruhiganwa witegura gutsinda n'inyifato uzofata ukitegura gutsindwa n'inyifato uzofata ku buryo ejo n'umunsi bimeze uko ejo bivyara ko twebwe twizera icyo bita eh, ubushobozi bw'impinduka eh, la force de changement uyu nawe ni umwe mu gwaruka ahukiye mu ishyirahamwe gishinzwe guteza imbere abatwa asaba abanyamigambwe gushyira imbere abatwa mu migambi yabo nko mu mugwi eh, mu migwi ijejwe gutegura amatora mu ntara mu makomine ndetse n'ahandi hose Eh, ibikorwa biba bitegerezwa kurangurirwa aho usanga abatwa bakumirwa cyane rero tugasaba ko seni yoraba ntibasubire gukumira abatwa mu kubashyira amasesi cyangwa se no mu masepi kuko abatwa bize ubu turabafise kandi bafise ubwenge nk'abandi barundi bose gusimbataza intwaro rusange usanga hariho ibikorwa bimwe bimwe bibangamira intwaro rusange kugira amatora abe meza cyane ko hariho abanyamigambwe usanga ah, bavuga amajambo y'agacamutwe cyangwa se bakavuga imvugo ikomeretsa abana bariya hoba shyiraho eh, ibihano bihana bene bene ayo majambo kugira ngo babe batakaje eh, amanota kubo bariko babwira ayo majambo cyangwa se mu bikorwa byabo byo kwiyamamaza mu banyagihugu batandukanye nkuko duhora tubibona ariko hagira kugabangana ubutegetsi ugasanga ah, ku marise hariko hutututsi hutututsi hutututsi ariko ugasanga ntatwa ihari nagomba mbasabe abanyamigambwe igihe bazoba bariko baragabangana ubutegetsi no ku marise naho nyine bazoshire hutututsi twa uko bizoba byerekana ko intwaro rusange izo biriko iratsimbatara mu bikorwa byose cyangwa se mu gihugu cyose cyangwa se mu burundi kugira amatora abe meza pia niyo nkuru umuhuzabikorwa mu runani rw'amashengero y'abapantekote sepebu avuga ko bazoguma bahimiriza abanyagihugu kugira iyo ntwaro rusange itsimbatare uruhara rwacu ni uruhara ntangere ni uko twebwe twobirengera ivyo hamba tukaba mu bantu bashobora guhanura kugira ngo by'ukuri abantu bamenyere kubana neza ibi hari bituma byinshi nk'uko mubizi hanini ibi by'intambara bijyanye n'ibya politiki n'ibi usanga bigwiriye hano muri afurika ukamenya icyo abantu bahaye baniganira mugabo byose biba bifite biva ariko abantu bakwiye kurengera ibyo ivyo bagenda bariga eh, bijyanye n'ibihe byarenganye kugira ngo by'ukuri ejo bidushikane ku mahoro arama kandi birashoboka guserukira inama nkuru y'ugwaruka mu gisagara ca Bujumbura Nsengiyumva Obed arahamagarira abo bose begwa n'ibibazo bya politike kugira imvugo nziza yubaka itegura amatora yo mu ibiri. bihora bituma haboneka yuko eh, habaye gutosekazwa kw'iyo ntwaro rusange cyane cyane ibijyanye n'uruhendo bikaboneka cyane cyane yuko ugwaruka ariko rwama rushikirwa iyo habaye nk'abanyepolitike bashatse guhenda uvuga bya bindi bijyanye na manipulation kumanipura ugwaruka kugira ngo noneho ruronke donc abo banyepolitiki baronke amajwi canke bashobore gushikira ubutegetsi biciye mu nzira zitari nziza rero ivyo bijanye na manipulation bijanye n'uruhendo ahubwo ku bantu bari mu migambwe abanyepolitike canke eh, ku bantu bihebeye imana ku bantu bari mu mashirahamwe yuko bakwiye kugira imvugo nziza imvugo itotuma noneho ugwaruka ruhendwa ahubwo bakagerageza kurondera imvugo nziza ituma ugwaruka eh, rumenya neza kubera benshi muri bo baba bashushe benshi baba bafise n'ibindi bibazo murabona ko muri iki gihugu muri kino gihe hariho ugwaruka n'ivyo rwinshi cyane kandi benshi muri bo bakaba batagira akazi ugasanga bari babayeho mu bushomeri eh, hagakoreshwa inzira kugira ngo noneho urwo rwaruka rushoboye no kuja mu matora rufise ibindi bintu rukorera ku bindi bintu vyinyegeje inyuma rutazi yuko noneho abanyepolitike naho boshikira izo nzego bashaka runaka gushikira batogwibuka ahubwo ugwaruka ico turuhamagarira na cyane cyane nko mu gisagara cya Bujumbura aho twagiye turabona ibyahitiye nko mu gatanu nuko boza barumviriza abanyepolitike bakumviriza n'imvugo baba bariko barabaha bakumviriza yuko ari imvugo zubaka imvugo zifitiye akamaro igihugu kugira ngo noneho ejo bazoshobore kururanirwa bazobona iterambere ry'igihugu n'uyu munsi biriko birabandanya ikiganiro cyo bukaba wibaza ni kirangiriye reka nshimire wowe wagiye uragitega abiri nshimire na Yemiha Isha niyo nkuru yafashije gutorokanya amajwi Christian Nizigama nayo ndakiremesheje ndakwikebanuye muhejeje kumviriza